povești că în orice pădure este cât un pipic care ajută pe copiii rădăciți? mașină, să ia la data pe drumul care obolește ceilalți copii. Nu, mi se pare că nu am pățit mamei. S-au luat albinele de mine și mi-au înțepat nasul. Cum adică? Lasă că ți-o pe urmă. Vei acum să te milustivești și să-mi smulgi din nas?